Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai slavēts Jēzus Kristus, mūžēgi mūžam slavēts, visiem lobirēti, visā Latvijā, šodien ceturtdine, 12. septembris un skan dīnas katehēze. Katehēze Kopā šodien ar jums ēterā ir prīsteris Mortenš. Turpinājām katehēžu ciklu par ētiku, par ētikas jautājumiem, par labu un ļaunu, un šodien, protams, izaskatēsimies, kas ir cilvēks un kāda ir cilvēka piļņeiba un kāda ir tad jobeut ētiskai audzinošanai un ētiskajam vierdēbam. Piļneiba ir eh, lielākais lobums. Mūsu prots vispirms izzina to, kas ir lītes, to būtību, pats sevi. Cilvēks tīcas uz darbību un ar savu reicēbu cilvēks panok to, ka īspējība kļūst par realitāti. Un cilvēks cenšas sevi pēc īspējas pilnīgo, ka realizēt un šo sevis realizēšana ar cilvēka miergis, jo tas atbilst cilvēka dobai. Jā, mūsem kotram ir savi ideāli, mierķi, ko gribam sasniegt mozoki, leloki, un, protams, šī mierķi arī palīdz mums veidot mūsu dzēvi. Tātad realizēt sevi nozīmē kļūt par sevi pošu, un tas ir cilvēka lielākais lobums. Visas citas lītis ir cilvēka centīni un darbošanos mierki tik toļ, cik toļ tītai vai citādi palīdz cilvēkam pilnveidotīs. Ja mēs katrs cenšam pilnveidot savu organismu vai pilnveidot dūdūtam jaunus spākus, savu protu varam pilnveidot, palīlinot zinošanas, un visu šo lobumu starpā tikai tikumiskais lobums pilnveidoja pošu cilvēka bilteibu. Un ar to cilvēks kļūstu loboks vienkoši kā cilvēks, un tas atbūdinoja cilvēkās naudūšos īspējas. Ja runājam par tikumisku pilnveidošanos, tad ir jozina, ka ir cilvēka tas dobus galvenais un centrālais, varētu sacīt, akts – konkrētai darbība, un visi porēji pilnveidošanos ceļi vat pie to un tikai caur to kļūst par pilnēbumu šo vorda eistā nozīmēm. Ja runājam par pilnveidošanos un atsateistēšanos, tad ļoti liela nozīme ir protam un prota lūmai. Izalūkojotīs, mēs zinām, ka prots ir cilvēka dabas galveno enerģija un tos gulunais valdnīgs. Savā darbībā tei pietei un izzinoja, kas tot ir cilvēks. Tas ir, kaida ir jo doba, lai pareizi varētu noteikt to, ka es un kas es varētu kļūt. Prots mums cilvēkiem pastāvīgi pīsadolās topšanā, cilvēka pilnveidošanā, un tīši to dēļ tas arī spējīgs noteikt pamatu, uz kura var noteikt cilvēka atsateistēšanos, ja pilnveidošanos. Tas ir tikumiskajūs principus, uz kuriem balstēta reiceiba. Un, protams, mēs bīži vīna sokam, arī mums tāda paruna, ka vairāk ir jopadomai, jopordomai, un tad mums katram jocenšās rēkoties. Jā, mēs citu reizi cilvēki izdaram uh, porsteidzīgus secinājumus, ir porsteidzīgi dorbi, bet zinām, ka prots, kas nosaka šos reidzības principus, vienmēr vodos no to, kādā reicēba veicinās mūsu pilnveidošanos, mūsu dobus un visā tūkūtēji saturu, vispilnīgāko izpausmi. Pie tam jāatcerās, ka prots nevar būt orientēts egocentriski, tikai as un munas lītas, um, muni, plāni, muna dzēve, bet, uh, protams, ja mēs runājam tad uh, par egoismu, jo tas nav nu viešimi mazinotu cilvēka vietēbu, traucētu arī cilvēkam atsateistētīs. Bet cilvēks var pinveidoties tikai pasaules lītu kortēbas un visā tamā ītverto lītu un lobumu kūpsakarēbā. Un, protam, ir noteikti zinošanas par šo lītu, kortēbu un pieņemtajam normam un tu cenšamies arī pēc īspējas pareizāk šamā kortēbā atrast bītu cilvēkam. Istu veids labāk vai sliktot no atkarībā no nu to, cik dziļi izprūtam īstinību. Un, protams, ja lūkojamies mēs uz sabiedrību, tad e, varam redzēt cilvēku darbību, izpausmi un saprast, ar cik lielā mārā reicēba un darbība atbilst tom lītom, kā cilvēks spīja saprast un lītot savu, varētu teikt, protu un gudrību, veidojot savu dzīvi. Un šeit e, prots, gudrība un spījas ir vajadzīgas, protams, gorēgajā ziņā, lai veidotu gorēgu dzīvi, lai pīmtu pareizus lēmumus, kas ir pateikami dīvam. E, ja mums cilvēkiem ir Eh, sirdīs ierakstīts dabiskais likums, un jotsarās, ka dabiskais likums un pīnokums ir tas, ka cilvēks savā dobā visbīžok saskata tū, kas jū attaisnoja un atvainoja, bet ne tūku, kas prosa un uzlīk pīnokumus. Un līkas, ka doba jam ir visu ļaunu tīkšmu olūts tā kā namatēgi pazaceļās jautājums, no kurīnis guntis rūdās lobais. Un, protams, šeit var būt kaida šaida negatīva pozīcija atspūguļajās dažiem apgaismēbas laika dūmotojiem par porlīcēbu tū, ka dabiskais likums ir tēri mehāniskas un attīcās tikai uz materiālo pasauli. Bet tūmā arī spējams, ka ir kaits svarīgoks īmaslis un tādā veidā cilvēks izavērās no pīnokumiem. Ja mēs sokam, ka dobai uzlīg pīnokumus, ka doba sekmē kaut kādu pīnokumu, tas izsauc nūpītnes pormaiņas gon cilvēka dzīvē, varētu sacēt, gan praksē, gan arī teorijā. Un to cilvēkam sevi josajūt ne tikai kā materiālam, kas rodīs pītīkuši najauši, bet arī kā būtnei. Katehismas moca, ka cilvēks sastov nu, namierstīgas dvieseļas un mirstīgas mīsas, tātad no dvieseļas un mīsas. Un ja tā saprūtām, un tas nav dīz, cik ārtai bāgūt no savus dobus likumi, mēs parasti bāgam no savam personēbam, bet bieži vien mums cilvēkiem ļoti grivši pieņemt tū lītu, kādu Dievs ir īkortojis, ka mums īlicis vītā, laikā, un, protams, arī katrā ir īlicis šo dabisku likumu pazeit, kas ir labs un kas ir ļauns. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnas katehēze kopā ar jums, kā ik ceturtdienu ir prīsteris Mortenš. Tikumeiba liela nozīme ir tikumiska jaudzinošanai – cilvēks pēc savas dobas ir arī gorēga būtne, un tas mums nav joaizmirst. Tāpēc uz cilvēku var attīcinot visu to, kas attīcās uz gora pasauli. Uz cilvēku, kā uz gorēgu būtni, var attīcinot arī audzinošanu, ar kuras palīdzību panokama cilvēku garēgu un tikumisku īpašību pilnveidošanos audzinošana ir cilvēku goreigos pasaules ītekmiešana, cilvēka apziņas virziešana uz lubu, kur audzinot to es apzinoti, cenšas ieaudzinot un audzēknis labprot uzņemt. Runojot par audzinošanu, uzspori jojam vārā orpasaules īspaids. Un, protams, audzinot eh, var dažaidi. Citu reizi soka, ka audzinošana pirmam kortum ir ģimenē, tur baznēcā, svādiņas skolā, ir sava audzinošana, bet visvairāk soka, ka audzinoja sabiedrībā, un cilvēks redzot sabiedrības, varētu sacīt, notukumus arī izviertēja tos lītas, kas ir labas, kas ir ļaunas. Bet eh, runājot par audzinošanu, mēs saprotam, kaidi ir tie audzinošanas veidi un metodas ir sevišķi, es domāju, ka viens lop, lops pīmārs ir, kaits ir skolotojis bārnim, tūpošajiem, pieaugušajiem cilvēkiem, un lela nozīme audzinošanai ir un palīg skolai. Zenta Mauriņa uzskata, ka tautas izglītība ir stiprākais valnis par natikumēbu un ībraucēju varu – Savukārt filozofs Platūns sacerējumus ir sacējis, cilvēks ir poša mirmīlēgoko un poša dīviškēgoko būtne, ja jis ir baudējis eistu audzinošanu, bet ja jis natiks audzinots, varē būs napareizi audzinots, tot kļūs par pošu mežūnēgoko dzēvnīku no visiem, kas radēti virs zemes. Savukārt, Komenskis secinoja visiem, kas dzimuši par cilvēkiem, katrā ziņā napīcīšama audzinošana, topiec, lai būtu cilvēki, navis mežūnieki dzēvnīki, navis bezjāga zvāri, navis nāptās tik luči, nu teikto izrīt arī tas, ka ik viens ir poroks par citiem, tikai par tik, par cik es vairok vingrinojas nakai citi. Tā tot, nūbeigsim, arvus gudro vordiem, napamet gudreibu, tai to te tevi pasorgos. Mīļoj tu, to te tevi paglobs, jo eista gudreiba sokā stot, ja te labprot klausos, un ja te cilvēkam ir mīļoka par visiem lobumiem kūpām. Tātad, ko Minskis ir paņēmis šeit salamunā pamocības, tivok mēs varam izlasēt 4. nodaļā no 6. līdz 7. pantam, un tā toļok, un visu tū 4. nodaļu. Tātad, ja mēs runājam par audzinošanu, tad varam sacēt, ka reize ar audzinošanu var runot arī par audzinošanas veidiem. Un šādi audzinošanas veidi ir, piemēram, fizisko, intelektuālo, reliģisko, estētisko, ētisko audzinošana, un, kā es sacēju, ir audzinošana, kur cilvēks veidoja sevi, atkorto, atsakortojūs, te ir skola, te ir sabiedrība, te ir ģimene, un, protams, te ir baznēca un draudze, no kurīnes mēs nokam un uz kurīni mēs ejam. Un šeit mēs varam noviertēt, nu, un saprast, kādi ir tie cilvēki, gan ētiski, gan et, estētiski un ētiskos vietības. Ja runājam, protams, par ētiskajām vierdzībām, kāds tas ir e, iedzīns, tad varam saprast, ka vissvarīgāk ir noskaidrot, kas ir patīsa viertība, un šajā gadījumā, kas ir patīsa ētiska viertība – Mēs zinām, ka vietēba ir mārs, ar kura palīdzību vietēji kaidu parodēbu. Religijā šaita vietēba ir svātums, uz kuru mēs katrs tīcamies, uz kuru mēs katrs tāpat uh, cenšamies virzēt savu dzēvi, un arī Jēzus saka, esi svāti, kai es esmu svāts. Mokslā sovu kurtes ir skaistums. Logika vietēba te ir patīsēba. Matemātikā vietēba ir pareizēba. Tīsēbos taisnēba, bet eh, sovu kortētika te ir tikumēba. Blokus tikumeibai var minēt eh, tādas etiskas vietēbas, kai taisnīgums, lānprotēba, gūdēgums, pazemēba, patīsums, pīnokums un tam līdzīgi. Tūmār svarīgākais nav vietēbu daudzums, bet vietēbu būtēba. Un mēs varam padomot, kaitis mums katram ir vietēbas, cik es esmu vietēks, varētu sacēt, divu acīs, no divu skotu punkta, vai es patīsi cenšos un tīcūs eh, pēc to svātuma, kas ir neloko vietēba. Vietēba, varam sacēt, ir absolūta. Te ir svarīgo, ka vietēbas īpašība, tas nozīmē, ka vietēba nav porejūša, te ir mūžēga. Un visos laikos un visiem cilvēkiem te ir vīnaida. Jā, ar laikiem mainās cilvēku uzskoti par vietēbu, bet poša vietēba kā taida palīk mūžam absolūta. Kā tu mocēja jau Platons, ir absolūts skaistums, ir absolūta tikumeiba, ir absolūta patīseiba, un kotra vietēba ir josaprūt kā ideja, kas prosa pīpildējumu, un tīši vietēbu idejas liepjās tu absolūtais raksturs. Protams, ja runājam mēs par viertēbām un tos pordomājam, tad eh, viertēbas prosarēja pīpiļdējumu. Viertēbai nabūtu nūzēmis, ja tu navarātu pīpiļdēt. Un domājot par šom lītam, varētu sacēt, ka viertēba ir kā aicinojums un pavēle to pīpiļdēt. Un viertēba ir kā spāks, kas cilvēkus valk pītos. Piemēram, patīseiba – Un kurš normāls cilvēks gan nazina, ka patīseba sevi slie prasē būtu atklot, izzinot, izprast, pieņemt un sekot tai. Un pošā cilvēkā ir tīksme izzinot patīsebu, un ja arī patīseba natiktu izzinota un izprasta, tas tomēr nesatricinotu patīsības vietēbu, nūzēmu, nesamēbu, un to pošu mēs varam runāt arī par tikumēbu. Tikumēbu absolūtā nūzēmē cilvēkam nav īspējams pīpildēt, tai var namitēgi tivotīs, un bet ar šo tivošanu nūzēmē tikumēbas pīpildēšanu. Un ja cilvēks darbojās pret tikumēbu, iztikumību un apīpilda. Tas mums paroda atšķirību starp tikumības vietēbu kā taidu un to spīpildējumu. Un citējot atkal eh, Zentu Mauriņu, eh, dzējot nozīmē vienmēr pilnveidotīs. Taitot viertēbas ir normas, jeb mārauklis, ar kuru palīdzību īspējams viertēt dzēvis, literatūras, mokslas un tam līdzīgas parodēbas. Tāpat kā mārs, ar ko mierējam, mēs fiz fizikālos parodēbas nadreikst būt mainīgs, tai arī viertēbas, ar kurom viertējam goreigos parodēbas ir absolūtas un namainīgas. Un visbeidzot, ja mēs runājam par vietējumu, tad visplašāko ētisko vietējumu ir likumība. Un likumības jēdziens sevi ietver virkni citu likumisku vietējumu, piemēram, ētiskais lobums, jeb lobo ideja, pīnokums, mīlestība, taisnīgums, patīsīgums, gūdīgums, labvēlība, augstsirdība un daudzas citas īpašības – un ētiskas vietības īgivs norbas jeb zināma likuma nūzējumi tot, ja tu uzlūkoji par absolūti nagrūzāmu principu, kas ir nūzēmēks un vieļējams katram cilvēkam vienmēr visūs apstokļūs un visūs laikūs. Tā ir tot eist, eistos un absolūtos vietēbas ir idejas kas ir no mūžības. Un cilvēka prots tos konstatēja jau kai asūšas, un tos nav prota vai sirdsapziņas konstrukcijas, tos nav var grūzēt vai porveidot, bet tikai vai nu tos pīpildēt, vai nu tom nozavirstīs. Padomosim par šīm lītom, padomosim par vietēbom, un, protams, katrā vietēbā mēs arī varam bir yoktu. vocês, o mais é para rosto. Um bar dzimst, nekā jau nepietrūkst. Bet skaidri jūti pirmais sniegs, kāds sniegs, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Bet arī nepietiek. regarde les violons, les violons, les violons. Un tas, kas dabūts ir, it nekur nav liekams. Un tas, kas liekams ir tikai nepietiekams. Un tad, kad zvaigzne krīt, kā iekoži, viss nepaliekoši. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnas katehēzi kopā ar jums, kā ik ceturtdienu prīsteris Mortiņš, pulkstiņi roda 9.41 minūtā. Un šajā noslēguma daļā gribu mazlītiņu pordomot kopā ar jums, kāda ir ētisko saudzinošanas būtība – Nu, sudviesele ir īsātes īdzemtas tikumēbas sāklas. Ja šom sāklam ļaut atsateistētīs, tad eh, puša doba aizvestu mūs leic laimēgai dzēvei. Un eh, Komenskis pībils to, ka patīsi dažas tikumēbas sāklas cilvēka ir īdzemtas, pīroda šaide divējādi argumenti. Pirmam kortam jebkuru cilvēku ielīgsmoja harmonija un ūtkort arī cilvēku poša ikšīne un orīne nav nekas cits kā harmonija. Patīsi mēs esam oklija nādzēstam, ka jebkuras harmonijas pamats ir mūsūs pošūs, bet šo sāklis nauzdeigs un atplauks, ja tos natikt skūptas un audzātas. Taitot, Ētisko audzinošana ir audzinošanas veids, kas galveno nu vietēbu pīgrīž tikumiskos apziņas izkūpšanai. Un, protams, šeit pirmam kortam šie tikumisko audzinošana sokās ģimene, un uzdevums ir darīt sev un citiem skaidru šo iedzīnu un šo tikumības vietēbu pīpildēt jā, tikumībai tāpat kā citum nūzerēm ir divas pu puses – zinošana un pīpildēšana. Tos nav naškirums. Gluži otrādi nareti zinošanas ir, bet nav gribas pīpildēt. Dažkot ir pīpildējums, bet nav skaidrs izpratnes, ko tas nozīmē. Un, protams, mēs varam lielāku uzsvaru likt uz zinošanu, bet bieži vien pordīceiba, cilvēka tikumeiba izraisa tas, cik labi cilvēku savos dūmos ir noskaņots, netik daudz tas, kā izdarbojās. Filozofs Aristotelis uzsvaru līk uz darbību. Cilvēkam vajag pīrodēt tikumeibu darbūs, ne tikai zinošanā, ne tikai sirdī vien, bet bez tam arī filozofs aizroda – ka likumība nav gotova īpašība, tu īgūst vingrinoties, tu īgūst praksē un tu īgūst darbībā. Un, protams, mēs katrs domājot par šo audzinošanu, par sevis pašaudzinošanu, varam pīdūmot eh, pie savus dzēvis, pie savus darbības, pie savus pordīcības, kā es to doru un kādi būs munirēcēbas augļi. Eistais eh, ceļš ētiskai audzinošanai ir tikumiskas dūmošanas un tikumiskas darbības saskano, saskaņošana, un cilvēkam jocenšās būt tikumiskam kai savā sirdī, tai arī savā dzēvē. Un šeit šos divas lītes sirds un dzēvē īt kūpsūlī. Un tas ir ētiskos audzinošanas uzdevums un būtība. Un par to mums katram jociņšās arī padomot un arī to atcerētīs. Šo ceturtdienas katehēzi gribu nobeigt ar vīnu citātu, ko raksta Zenta Mauriņa. Ja raksta vīna vīnēgi patīsa dzēvota dzēve porlīcinoja vairāk par vasalim morāls predikju siejumiem. Tātad mēs no nu, šo citāta varam padomot, ir vai mūsu nu, dzīve ir patīsa un patīsi izdzīvota taida, kaidu Dievs gribētu no nu mums redzēt un, protams, vielētos veidot taidu dzīvi, e, kas būtu jam pateikama. Todēļ šodien pordumosim šos lītes, ko jūs arī dzirdējat šajā napilnajā stundā, un gribu jums visiem pazateikties par to, ka jūs esat kopā ar Radio Marija – par to, ka jūs klausieties, leidzi izdzēvojot visus raidījumus, un, protams, sirsnieks liels un liels paļdis jūsam par jūsu zīdojumiem un atbalstu, lai raidījumi, lai radēja varētu skanēt visā Latvijā, lai divus jūsus svietē, lai katram atliedzinoja simtkortēgi par jūsu dosnumu radējas labā un teikamies mēs atkal jau nokamajā ceturtdienā pulkstens 9 no reita uz Dīnes katehēzi.